بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد İmam Səffərinin rahimehullah təala Qidaul Albab adlı kitabından bəzi hissələri oxumağa davam edirik. Və İmam Səffərini bir başlıq altında üç yerdə yalan danışmağın icazəli olmasını deyir. Buyurur ki, üç yerdə yalan danışmaq icazəlidir. Bunlar kafirlərə qarşı savaşda yalan danışmağın icazəli olmasıdır və həmçinin kişinin öz övcəsini razı salmaq üçün və yaxud onunla münasibətini düzəltmək üçün yalan danışmasına icazəli olmasıdır və həmçinin iki insanı barışdırmaq üçün yalan danışmasıdır. Bu üç yerdə yalan danışmaq icazəlidir. İmam Tirmizi rahimehullah təala Əsma bintu Yazidin radiyallahu təala anha Allah Rəsulundan sallallahu alayhi və sallam belə rivayet etdiyini nəql edir. O buyurmuşdu ki, "La yasluhul kəzibu illa fi salas." Yalnız 3 yerdə yalan danışmaq icazəlidir. "Er-raculu yakzibu fil harbi vel harbu xid'a." İnsan müharibədə yalan danışır. Çünki müharibə hilədən aldatmadan ibarətdir. Və raculu yəkzibu beynər raculeyni li yuslihə beynəhumə və həmçinin iki insanın arasında sülh yaratmaq üçün, iki insanı barışdırmaq üçün yalan danışır. Və raculu yəkzibu lil mərəti li yurdiyəhə biləlik və həmçinin öz zövcəsini razı salmaq üçün ona yalan danışır. İmam İbn Muflih rahimehullah taala Adabul Kubra kitabında buyurur ki: "Və yahrumul kəzibu li qeyri islahin və harbin və zəvcə." islah, müharibə və zövcədən savayı olan hallarda yalan danışmaq haramdır. İbnül Cavzi rahimehullah təala isə buyurur ki: "Və zabituhu enne kullu maqsudin mahmud la yumkinu at-tawassulu ilayhi bil-kəzib fehuve mubah." Tərifə layiq olan hər bir iş, hər bir məqsəd ona yalnız yalan vasitəsilə yetişmək mümkündürsə, bu zaman yalan danışmaq mübah olur. Və buyurur ki inkâne zâlikel maksudu mubahan. Yəni insanın qəsd etdiyi o iş mübahdırsa, o zaman yalan danışmaq mübah olur. Və inkâne vacibən fəhvə vacib. Lakin əgər həmin o iş vacib olursa, bu zaman yalan danışmaq da vacib olur. Və İmam İbnül Qayyim rahimehullah təala buyurur ki, يجوز كذب الإنسان على نفسه وعلى غيره إذا لم يتدمن ضرر ذلك الغير إذا كان يتوصل بالكذب إلى حقه Buyurur ki, insanın öz adından və həmçin digərinin adından, əgər digər şəxsə onun zərəri olmayacaqsa, yalan danışması icazəlidir. Və sonra buyurur ki, əgər bu yalan vasitəsilə o haqqını, yaxud o insanın haqqını bərpa etmiş olacaq. Və alimlər buna dair bir neçə qissəni misal gətirirlər. Və o qissələrdən biri də Süleyman əleyhissələmin iki qadınla olan əhvalatıdır. Və İmam İbnül Qeyyim Turuqul Hukmiyyə kitabında Süleyman əleyhissələmin qissəsini qeyd edir. Və həmin o qissədə qeyd olunur ki, iki qadın Süleyman əleyhissalamın hüzuruna gəlirlər və hər iki qadın bir uşağın anası olduğunu iddia edir. Yəni ona bir dava qaldırırlar. Süleyman əleyhissalam isə bir bıçaq gətirməyə əmr edir və uşağı iki yerə bölüb o iki qadın arasında onu bölüşdürəcəyini deyir. Böyük, yəni yaşca böyük olan qadın buna razılıq verir Yaşca kiçik olan qadın isə buyurur ki, "Lə təfəl rahiməkallah, huwa bunuha." Buyurur ki, bunu etmə. Allah sənə rəhm etsin. Həmin uşaq o qadına məxsusdur. Və Süleyman əleyhissalam bunu eşitdikdə uşağın yaşca kiçik olan qadına məxsus olduğuna hökm verir. Və daha sonra İmam İbnül Qayyim rahimehullah təala həmin o Turuqul Hukmiyyə kitabında buyurur ki: "Fə eyyu şeyin əhsənə min i'tibari hadihi'l qarinati'z-zahira" فاستدل برضا الكبرى بذلك وأنها قصدت الاسترواح إلى التأسي بمساواة الصغرى في فقد ولدها وشفقة الصغرى عليه وامتنائها من الرضا بذلك دل على أنها هي أمه وأن الحامل لها على الامتناع هو ما قام بقلبها من الرحمة والشفقة التي وضعها الله في قلب الأم. Buyurur ki, bu açıq aydın qərinənin etibara alınmasından daha gözəl nə ola bilər? Süleyman əleyhissalam buna yaşca daha böyük olan qadının uşağı iki yerə bölməyə razılığını dəlil alır və həmin qadının yaşca kiçik olan qadınla uşağı bərabər şəkildə itirməsindən təskini tapıb rahatlıq axtardığını anlayır. Yaşca kiçik olan qadın isə uşağa şəfqət göstərir və buna razı olmur. Yəni uşağı iki yerə bölməyə razı olmur. Bu amil də həmin yaşca kiçik olan qadının onun anası olduğuna dəlalət edir. Çünki həmin qadını bundan imtina etməyə vadar edən amil də Allahın ananın qəlbinə yerləşdirdiyi həmin o şəfqət və mərhəmət hissidir.